ngingo zitegekanywa n'ubuyobozi bw'ibiro bijejwe gukingira bidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara y'akayanza kugira ngo barinde irandagata ry'indwara rimaze iminsi ryibonekeza mu ntara ya ngozi mu makungu tuza kubashikana mu gihugu cyanije aho sentare nkuru ya gisirikare yafashe ingingo yo kwirukana burundu mu gisirikare abasirikare batandatu bo mu rwego ngabo. ivyo bagirizwa mukaza kubikwirikira mu mpera zano makuru ahagarikiwe mu buhinga bw'ivyuma na Inosa bibona imana twese hamwe tuti ni musangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Ndasubiye kubaramutsa ndabani mu idonido ryano makuru tuyahera mu gisata c'amasoko ntanga nguvu kugira ngo umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba imubuga mu ntara ya Gitega utangwe abakozi gikorwa babwirizwa kwerekana icyuma kiwakira imbere yuko ushigwa mu nsinga za rigidezo ivyo bikaba byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi wa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru President Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko hari abantu bamwe bamwe bononera igihugu na cyane cyane biciye mu bitabo byo guhamagara amasoko bita dossier d'appel d'offre mu gifaransa aranagabisha societe iri kuyubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwa ruzibazi kuva mu mwaka 2019 ruzotanga megawate 15 tumutegabiri turiko turubaka ingomero hariho urugomero rwa ruzibazi rwo rwo rugira ruhere naho nyene nasanze abazokura umuyaga nkuba bawukura ku ruzibazi bawuzana nabo nyene barasamaye bo naramaze gutuma yuko iyo societe ikarenza itariki bazoca birukanwa mu gihugu butazopfa bagarutse naramaze gutuma kuko nabonye harimo ubufite nazi baratevye gushinga amapoto bikabananira insinga bazifise n'amapoto ari ngaho umenga hariho abantu bababwira bati uburundi ntibuzopfe buteye imbere bireke bireke bireke ubu rero abo nababwiye nti namwe itariki karenga emwe aha mu burundi ntibazofasuye kuhabazwa emwe naramaze gutuma intumwa mubabarire kuko hariho abantu umenga bariko baradutobera gusa atakindi kabuseze nayo nyene hariho umugwi ikurikirana biko biragenda neza nabo nyene bari bahagaze twarinze kuva hasi leta yose iruhukirayo hakaba na jiji murembwe yozana umuyaga nkuba mwishi imbere nayo nyene mwarabonye ko ndinda kwishikirayo nk'uko umenga nta bari bahajejwe ariko ubu barambwiye ko bagize imigwi yo gukurikirana ku munsi ku munsi turabe ko tutosubira gucererwa hari umuyaga nkuba burya uw'izuba uw'izuba nawe nyene bagira baducemo kuri urya w'igitega baraje barubaka ntibagira ibanki y'uwo muyaga nkuba tuza tubona ngo bagira bakonegite kuri regidezo umunsi uheze izuba ritatse ni ukuvuga baguhaye ubusa mu gukariha hariho abantu bazi amayeri none izuba ryiriwe ritatse wewe bazi yuko baguhaye umuyaga nkuba bazi yuko baproduiza umuyaga nkuba ungana gutya ku munsi ugaca uyariha kandi izuba ryiriwe ritaka mu ijoro bakabona ko baguhaye ndabwira mutegeza kuzana ikintu mubanza kuwushyiramwo mu wumpe ndawubona aha n'ubu turi muri zuguruzuguru Prezida Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ano makuru tuyabandanirize hariya mu ntara ya Bubanza aho umukuru w'umutumba wo mu Maramvya muri komine Mutimbuzi nako ni mu ntara ya Bujumbura muri Antunga. Kuibarabara rya 13 yahagaritswe mu mabanga yiwe vyifata kibanza na mustaneri w'iyo komine amwagiriza kugira nyifato itabere indongozi kuba yarashatse ku, nako kuba yash, nako kuba yarashigikiye aba abahohoteye umukenyezi kuri uwo mutumba nibindi aho ni mu gihe uwo mutware we akavuga ko yanditse ikete ryo kwiregura ni inkuru ya Space Caritas Kabanyana mu ikete ryo guhagarika uwo mukuru w'umutumba wa maranzira ku gihe cumi na gatatu by'imfatakibanza musitanteri wa komine mutimbuzi avuga ko nshimira imana jean dogere afite inyifato idatomoye ngo yarashigikiye ihohoterwa ry'umukenyezi ku mutumba arongoye kandi ngo ariwe yategerezwa kumukingira simeya butoyi arongoye komine mutimbuzi aragiriza kandi uwo mukuru w'umutumba kuba afise uruhara mu buguzi bw'amatongo budaciye mu mategeko kuri uwo mutumba nk'uko biboneka muri urwo rwandiko kubera ibyo byose musitanteri wa komine mutimbuzi amenyesha uwo mutware ko atakibereye kwitwa indongozi yobera akarorera abandi abwira akanamumenyesha ko ahagaritswe by'imfatakibanza mu mabanga yo kurongora umutumba wa marambya ku cumi na gatatu mu kurindira ko inama ya komine ifata ingingo ibereye nshimirimana jean george yahagaritswe mu mabanga yo kurongora umutumba yatumenyesheje ko iyo kete yarironse kuri uyu wa gatatu kandi ko yamaze amaze kugishyura akanavuga ko ibyo byose yagirizwa atabyazi sipesi karitasi kabanyana muri komine mutimbuzi radiyo y'isanganiro Space Caritas Kabanyana muri komine Mutimbuzi ndagukengurukire tuvenga ku Mutimbuzi dukubitire hariya mu ntara ya nako mu ntara ya Kayanza niyo tubandaniriza ano makuru mu gisata c'ubworozi ukubuza aborozi kunguruza inka ziva ku mitumba zija ku yindi uguhagarika vy'agateganyo amasoko y'inka ni zimwe mu ngingo zitegekanywa n'ubuyobozi bw'ibiro bijejwe gukingira ibidukikije uburimi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza mu kurinda irandagatajwa indwara itaramenyekana imaze iminsi yica ibitungwa mu ntara ya Ngozi adere niyo saba umuyobozi w'ivyo biro abishikirije inyuma yaho ari bamwe muri bo muri iyo ntara bari bamaze iminsi bafise inka zerekana ibimenyetso vy'iyo ndwara asaba borozi ko babonye ibimenyetso bibe n'iyo ndwara bo kwitura ababijeje kugira ngo amagara y'ibitungwa abandanye akingirwa tukiri ngaho nyine mu ntara y'akayanza impapuro z'inzira zo mu bwoko bwa pasiporo cumi na zitandatu zasabwe ku kigo kijejwe gutanga bene izo mpapuro igipuro kiri mu ntara y'akayanza muri muri imisi ibiri iheze nizo zatanzwe na komisariya y'igipolisi kijejwe ingenzi no gutanga impapuro z'inzira abarondera izo mpapuro basaba ababijejwe ko boza barazibarosa hakiri kare kugira ngo bafate ingendo hakiri kare ngaruko Ildefos arongo ikigo kijejwe gutanga izo mpapuro ngaho mu kayanza arabahumuriza ko hari ibitari bike biriko birakogwa kugira ivyo kugira ngo izo mpapuro bazoze barazironka ku gihe Patrick Sengiyumva abicishije mu itangazo ryo kuwa cumi uku kwezi turimo uwurongoye komisariya nkuru igejwe ingenzi no gutanga impapuro z'inzira yasabye abanyagihugu bo mu ntara zo hagati ko kuva ku igenekerezo rya cumi na kabiri abarondera impapuro z'inzira zitandukanye boza baritura ibiro by'intara bibijejwe kugira ngo borohereze akazi ico gisati bujumbura Ivyo rero bikaba arivyo vyatumye ku biro vy'intara bijejwe kwakira abarondera impapuro z'inzira n'ibindi vyangombwa bitandukanye mu Kayanza bakira ku magenekerezo ya 12 na 13 abantu 16 bituye ivyo biro barondera urupapuro rw'inzira rwo mu bwoko bwa passport Bamwe muri bo ndetse twaganiriye tubasanze kuri ivyo biro byo mu Kayanza batumenyesheje ko bituye ico kigo cyo mu inyuma yuko basubijwe inyuma i Bujumbura kubera batari baramenye ibijanye n'iryo tangazo Garukweri Defense arongoye ikigo kijejwe kwakira abanyagihugu barondera vyangombwa bitandukanye harimo n'izo mpapuro z'inzira amenyesha ko kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze ibijanye n'impapuro z'inzira byasa n'ibitariko birakogwa neza ngo kubera hari ubukene bw'udutabo dukoreshwa mu kuzikora ariko ngo kubu bigiye kwihuta kuko utwo dutabo dusanzwe turinda kugugwa mu bihugu vyo hanze rwabonetse ivyo ni mu gihe ku mpapuro z'inzira zo mu bwoko bwa pasiporo ijana na mirongo ibiri n'indwi zasabwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza kuva ico kigo co mu Kayanza cuguruye imiryango izigera ku mirongo indwi na zibiri zamaze gukorwa ndetse zirahabwa ba nyenezo nayo ku mpapuro z'inzira zo mu bwoko bwa murekarengane rese pase amajana ane zasabwe muri ico kiringo nyene amajana abiri na mirongo icenda n'umunani zarakozwe bene zo barazihabwa nubwo biruka bitura ico kigo baridoga ko iyo basavye ivyo vyangombwa biteba kuboneka rimwe na rimwe ndetse ngo bikabicira gahunda zabo bagasaba koroherezwa iri defonse ngaruko arongoye icyo kigo kijejwe kuzitanga mu kayanza arabahumuriza ko ico kibazo kigiye gutorerwa inyishu vuba mu kayanza Patrick Nsengiyumva ku radio isanganiro Patrick Sengiyumva tugukengurukire inyuma y'akaruhuko gato duca tuva mu ntara ya Kayanza dukubitire hariya mu ntara ya Rutana no duca tubandaniriza ano makuru mu gisata c'indero Radio isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi jana na rimwe mu gisagara cya bujumbura naho muri ko muratwumva muciye ku murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibicindwi abari muri makungu muri ko ikibiri ikibiriraho muciye ku buhinga ngurukanabumenyi ni kuri wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage isaha zitandatu zikaba zirenze ko iminota mirongo itatu n'itandatu nga muri studio za radio isanganiro akaba ari amasaha nyene hariya kuri kaminuza ya Limiel muri iri hariya muri zone Kayero mu Rutana akaba ariho duca tubandaniriza ano makuru yugurugwa ry'ikigo ca kaminuza Limiel riri muri zone Kayero ya commune Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana lije nk'inyishu kubanya banyarutana muri rusangi aho ni mu gihe byahora bigoye cyane abanyeshuri bahejeje amashuri kujya kwiga mu makaminuza ari mu gisagara kubera bisaba uburyo bwishi. aho hari aho hariho bamwe bahitamo guheba inyigisho za kaminuza mu ntwaro bahamagarira abanyarutana guhurumbira iyo kaminuza ngo narijya ibiciro byayo bitavuna aho ni mu gihe abazokwiga kuri iyo kaminuza bazoriha inusu y'amafaranga asanzwe arihwa mu bindi bigo by'iyo kaminuza biri mu bisagara ni nkuru ya Venice ntirampaga ku bwa parufe mbona inyibuka umushinga amateka mu ntara ya rutana akaba ari nawe akurikirana umugambi w'ishingwa ry'ikigo cya kaminuza muri zone ya kayero ngo iyo kaminuza ije hageze ngo wamaze kuja hamwe n'abajejwe intwaro na cecane gisata c'indero rwego rw'intara ngo barabonye kugwaruka rutari ruke rwo mu ntara ya rutana rugira ingorane yo kuja mu makaminuza ari mu bisagara kubera umikoro make ku bwa mbonimpa ngo hariho n'abahitamwo guheba inyigisho za kaminuza ngo ni naho umugambi wo kwegereza abanyeshuri iyo kaminuza wavuye ico twababwira nuko ko tumaze kuja hamwe n'abajejwe intwaro canke abandi bose bajejwe ikibazo c'indero mu ntara twarabonye yuko hariho urwaruka rutari ruke usanga bigoye cane kubera amikoro make bafise kugenda kwiga muri za kaminuza ziri mu bisagara bimwe bimwe nk'ibujumbura n'ahandi Tumaze kubibona gutyo twaciye tubona tuti intererano twotanga nuko twogerageza tukegereza ibigo vy'amakaminuza nk'ibi aho muri komine mpinga kayove ku bw'uwo mushingamateka ngo iyo kaminuza izokwakira ahanini abanyeshuri bava mu makomine ya mpinga kayove musongati na giharo ngo iyo kaminuza izofasha kandi n'abava mu zindi komine zigize intara ya rutana ngo ndetse n'abava mu zindi ntara ababyeyi twaganiriye barashima cyane ngo iyo kaminuza ije kubapfunyiriza urugendo ngo kandi izotuma abanyeshuri bahurumbira inyito za kaminuza ku bw'abo babyeyi ngo bizobafasha kandi kuza baragemurira abanyeshuri babo ibyo bazoba barimbuye nk'ababyeyi twabibonye nk'uko umenya nengo ni imana itwugururiye ijuru tuzoronka agahengwe abana y'amatike yo kumanuka i bujumbura kwigayo za ndaro zora zitugora ukongera ukarihana rasiyo ubu rero abana n’ababyeyi tuzosangira utwo turose ata mwana aja kwicirwa n'inzara mu gahinga iyo kaminuza ije yongera ku yindi kaminuza y'ibiyaga binini yari isanzwe ifise ikigo ku mugwa mukuru w'intara ya rutana ikayove mu rutana venise ntirampaga ku bwa radiyo y'isanganiro veniste ntirampaga nawe ndagukengurukire tuve ngaho mu rutana tumanuke mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya rumonge niyo tubandaniriza mu gisata cy'imibano uturere twa ruremba ku mutumba wa mugara n'ikigwati cya karonda muri komine n'intara ya rumonge turaronka umuyaga nkuba iyo ubonetse inyuma y'amezi icyenda mu ruremba n'indwi zibiri mu karonda bari mu kizime icyuma bita taransiforumatere mu rurimi rw'igifaransa nicyo cyaronkejwe abanyaruremba mu karonda naho hasanurwa icyari kihari nk'uko ubuserukira regide zo mu bumanuko bw'uburundi asaba abanyagihugu kubibungabunga ariko mu gisagara cya rumongeho amakaritiye amwe amwe mu bukene bw'amazi meza hafi zibiri ziraheze muri RGD zo bamenyesha ko bariko baritanga ngo ibintu bisubire mu buryo Jean Pierre Misago abanyagihugu bo muri utwo turere barashima ko ubuzi busaba umuyaga nkuba wa regidezo busubiye kuranguka bikabafasha kwiteza imbere ariko ababa ku mitumba ya rukinga gihwanya na mugomere yo mu gisagara cya rumonge bo bahanzwe n'ubukene bw'amazi meza hagiye guhera indwi hafi zibiri abo barimo abanyeshuri baba mu ndaro muri lise rumonge bavuga ko ubuzima bugoye atamazi meza ahari bagasaba regide zo gutabara ibintu bitarayangara felix ntirampeba arongoye Hejide zo mu mpanuko bw'uburundi abaho iryo shyirahamwe ririko riritanga cyane ngo risubize mu kibanza cyayo imiringoti yatwawe n'uruzi dama abo baronkejwe canke basanuriwe ibyuma taransifomateri abasaba kubirinda ibyo byonona bibavuye ko jean Pierre misago mu rumunge radiyo isanganiro Jean Pierre Misago nawe tugukengurukire imbere yuko tubabwira ayavugwa mu makungu tubanze tubabwire ino nkuru yivunaguye ivugwa mu nkino kuno munsi wa gatandatu niho aza gusozera ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere Primus League Burundi y'uno mwaka wa 2020 nuko rero umugwa bumamuru uri mu kibanza ca kabiri uza kugenderwa na message ngozi hariya kuri stade urumuri ni mu gihe umugwi wa umugwa Buja City uza kwakira kuri stade Ntwari umugwi wa Musongati nayo urukino rwitezwe rukaba ruza gukinirwa guhaguruka kuri stade umuco mu ntara ya Muyinga aho mu Atletico New Oil uri mu kibanza ca mbere uza kwakira mu wa Flambeau Centre uri mu kibanza ca gatatu ni kuvuga ko rero hagati ya Bumamuru na Flambeau Centre na Atletico New Oil umugwi uza gutahukana insinzi mu migwi baza gutana mu mitwe ariwo uza guca utahukana igikombe ca Primus League Burundi cuno mwaka amakuru yo mu makungu Ano makuru tuyasozerere muyavugwa mu makungu nari nabi babwiye mu ngingo nkuru nkuru zano makuru sentare nkuru ya gisirikare mu gihugu canije yafashe ingingo yo kwirukana burundu mu gisirikare abasirikare batandatu bo mu rwego rw'intwaza ngabo abo basirikare bakaba bari bahagariswe ku itegeko ry'urongoye ibiro bikuru bya gisirikare muri ico gihugu General Saluf Modi aho abo basirikare bari bagiriwe n'icaha gikomeye cyo kuba bashatse guhirika ubutegetsi mu ijoro ryo kwa 30 rishira wa 31 kwezi kwa gatanu kwa gatatu umwaka uheze wihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abasirikare bakaba bagizwe n'abatatu b'amapete ya colonel n'umwe n'umwe afise ipete rya kapitene hamwe n'abasirikare b'amapete ya Lietena batatu iryo hirikwa ry'ubutegetsi likaba ritakunze kubera abasirikare bacungiye bacungera kirimba c'umukuru w'igihugu baciye bari burizamwo nayo ejo ku munsi w'Imana mu gihugu ca Somalia hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu aho abashinga amateka amajana 275 n'abakenguza amateka 54 baherutse gutogwa aribo bazorangura ico gikorwa cyo gutora umukuru w'igihugu ayo matora akaba yaramaze kwigizwa imbere ikiringo kitari gito biturutse ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu ca Somalia amakuru dukesha iradio y'abafaransa RFI avuga ko abakandida 39 ko ari bo bazokwitoza muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu harimo president Mohamed Farmajo asanzwe arongoye igihugu ca Somalia muri kino gihe akazohiganwa kandi n'uwahoze arongoye ico gihugu ariwe Hassan Sheikh Mohamed Murugo rutonde rw'abo bakandida hakaba harimo umukenyezi umwe uwo nawe akaba yakoze hari umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu ca Somalia n'ayandi makungu akaba ari no ngaha kugiye cy'isaha zitandatu n'iminota 45 duce turangiriza amakuru twari ko turabashikiriza kuno mutaga mwakoze mwege mwese mwari muyateza abiri yakoze na Ino bibona imana yari karatuma amajwi abashikira mu ibereye hose ndabasezerere ndabipfuriza umutaga mwiza ahanje tukaza gusubira igihe cy'isaha imwe y'ijoro ariko mu kurindira iryo sango ibindi biganiro kuri radio isanganiro birabandanya